serugo inarugo namwe baregwa sanga isanganiro dusangire ikiyago ndakuramutse nshuti n'abamukunzi w'ibiganiro bya radiyo isanganiro ndagwe n'ikaze muri kino kiganiro isanganiro ry'imiryango aho tugiye kuyaga ku kibanza cyo kwiyungunganya k'umukenyezi mu iterambere ry'imiryango ikiganiro gifashe mu mugongo n'ishyirahamwe search for common ground umugambi wacu tuyage ku mfashanyo y'uburyo bw'ishyirahamwe ry'abanyamerika USAID tukayaga n'abakenyezi bo mu ntara na komine ya Rumonge hamwe n'abakorera mu gisagara ca Bujumbura aho bamwe mu bakenyezi biyungunganya mu mirimo itandukanye batuyagira uko imirimo yabo ifasha mu iterambere ry'umuryango kino kiganiro mwagiteguriwe na Joy Charles Makoto ndasubiye kubaha ikaze nyandwi mawazo ni umukenyezi w'imyaka mirongo itanu urudandaza rwo mu isoko yakora ngo ntigwagenze uko yabyifuza ahitamo guhindura urucuruza ahava ajya kwiyungunganya mu kurangura no kudandaza imise y'ibigazi aho namusanze ku iyengero ry'amavuta muri karitiye kanyenkoko ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge avuga ko ukwiyungunganya ku mukenyezi gufasha mu gukomeza ubumwe mu muryango mu bisanzwe uruhara rw'umukenyezi mu kwiyungunganya mu kurondera ubuzima bw'umuryango irashika ko yoba afise umugenzi umugenzi araca hariya awu umukenyezi nawe akiyungunganya mu tundi bikunze bagahuriza hamwe rero ku mumama ku muntu w'umukenyezi ni itegeko kandi ni byiza yuko yokwiyungunganya kuko ntiyoguma ateze amaboko ngo umugabo arazana umugabo arazana hari aho umugabo asohoka ntaronke ariko we nawe nyine yasohotse yagiye guhangayika ugasanga imana iramuhaye akaronka utuntu ashobora gufashisha umuryango bikamutubwira muri kano kazi cy'umwuga ati ndamaze kubona ko kamaze kumungura n'iki aka kazi mu bisanzwe karafise ikintu gashobora kungura umuntu kuko ni urudandazwa mu bindi iyo akazi kanze rero mu bisanzwe nakorera mu isoko ariko mu isoko bimaze kwanka ibintu by'ubuzima bimaze kwanka ibintu bikagenda nabi naciye niyungunganya nshafata mu rudandazwa ubwo ngaha anye ndaronka umuntu imise ni ukuri birantunze n'umuryango y'iwanje ndabayeho ndabayeho hivyo nukuri iyo umukenyezi atariko ariyungunganya biraheza bigatera intambamyi izihe mu rugo intambamyi mu rugo ni nyinshi ku mukenyezi ati haravamo ibintu by'ubushumbu ibintu by'insaku yirirwa muhira agumye muhira urumva haraza ibintu by'insaku akamana imijyano mu muryango na mugenzi wiwe cyangwa n'ababanyi ariko amaze gusohoka akagenda guhangayika kuko aca amenya yuko hariho kuronka no kubura ariko agumye muhira aguma avuga ati umugabo arazana umugabo arazana ubu muri ibi bihe turimo bitagikunda bategerezwa gusohoka kurondera bose uravye aho mubaye mm. mbega ni ibihe vyoba bituma umukenyezi nizi ntambamyi zituma umukenyezi adashobora kwiyungunganya kenshi arashobora kuva mu bugaba bwa nyamukenyezi cyangwa akava mu bugaba bwa mugenzi we arashobora kumwankira ati jesi ngomba yuko ngo uje kurondera guma ngaho je nzokuzanira nayo muri ibi bihe turimwo kiragoye kugira ngo umuntu umwe atunganirize umuryango uburyo ayo mafaranga umukenyezi aheza akaronka mu bihe ariko ariyungunganya biraheza bikunganira gute mu rugo umwumvikano hagati y'abubakanye uraheza ukifata gute ko kenshi bivugwa yuko iyo umukenyezi abuze ifaranga aheza nk'abakigondwa mu rugo ibyo onye bivana n'ingeso ya nyamukenyezi iyo aronse utwo yiyungunganyamwo umwana arashobora kuvyuka mu gatondo ati mama ngomba ikaramu ukaza usanga nyamumama nyene ati genda ubwire ugasanga barabaza bariko baramuterana nyamwana ariko nyamu nyamumama nyamukenyezi yiyungunganije akaronka utwo ahagarara wa mwana ntabakigorana ukaza usanga mu rugo biriko biragenda neza bimwe bimwe ariko arabifumafuma nyamukenyezi kubera muri tujya yiyungunganije umuhinzi aroroherwa kuronka umutahe kugira ashobore kwiyunga byose bivana n'intango umumama ashobora kwiyungunganya akaronka umutahe cyane cyane nk'ibyo bintu by'amashyirahamwe byaje abamama bashobora kujya hamwe bagaterateranya uduhera ugasanga bari ko bayigeraniriza umwe ati jewe ngo mfise umugambi akagenda agatoranya amahera nyimba yunguka nyimba ari muri nyashyirahamwe nyine bivana n'ukuntu baba bumvikanye bashobora kumvikana ati umugenzi wiwe nawe badahuje urumva yuko ari ngorane asubira kwishuzwa ya mahera yatwara ugasanga biriko birakwega induru mu rugo umwumvikano ugaca ubusa n'uwuhungabana kugira ngo umukenyezi wo mu rumonge nawe mm. we yiyungunganye ashike no ku rugero ruhagije mbega mubona hakenewe kenshi mu bisanzwe cyane cyane hoba hakenewe nk'ayo mashyirahamwe nyine mu rumonge hariho uburondezi bwinshi urashobora kujya mu mise urashobora kujya ku rudu ukarondera utuboga udandaza ni ukuri hariho ibintu by'urudandazwa rwinshi rw'ubwoko bwinshi ikiganiro ni isanganiro ry'imiryango gifashe mu mugongo n'ishyirahamwe search for common ground iyo umukenyezi atiyungunganije ngo biraheza bikagira ingaruka mbi ku rugo ku bwa nyandwi mawazo ngo umukenyezi abwirizwa kuva mu rugo kugira ngo ashobore kuronka amakuru yo mufasha kwiteza imbere kenshi usanga ari nk'umupapa avuye nk'inyuma ya rumonge nta parasera afise mu rumonge aba mu nzu yo gupanga none azoroderera nyanda arondere na nyamwana ari ku ishuri arondere nyanzu na nyaburyamo ntigikunda bategerezwa gusohoka bose bakumvikana eh, bagahangayika bose kugira ngo barabe kuyingunganya mu muryango amashyirahamwe nkabuze ko ariyo ntangwa ku mukenyezi kugira ngo ashobore kuronka umutari eh. abakenyezi batarijutira kujya mu mashyirahamwe bo mabwiriza urumva bo n'ibi rero ni ba nyamwigenda ko kandi murazi ko nyamwigenda ko atari imiri impeshi umukenyezi agumye muhira atagiye mu bandi ngo abandi bamubone ahagarara ahantu avuga ati jewe menyana na naka menyana na naka urumva ni bwa kwanya mwigendako ko nyine rero ntacyo aba yimariye n'izanduru gusa aguma ateze ati mugabo arazana umugabo arazana nayo ubu unye bitagikunda intambamyi zirahari zirabaho mu miryango nk'umukenyezi muri umuntu urugero umukenyezi ageze ku mu iterambere mm. ubona ari uruhe ikibuze n'ikihe kugira ngo abandanye ateraje imbere umukenyezi bivanye n'ubuzima turimo mu bisanzwe habuze nyine kwa kutiyumvira kwa kutiyumvira yuko ibintu byama ari byinshi ntibamenye yuko ibyari magera byageruwe ni ukutiyumvira ni ukutajya mu bandi ngo agende aramenya ukuntu ibintu bigenda birahinduka agiye mu bandi ashobora kumenya ati aha hahindutse uku aha iki kibuze uku unye iki kibuze ugasanga ariko ariyungunganya mu bundi buryo ugasanga umuryango uri kuragenda umera neza mwebwe mwahisemo gukorera mu mice mwavuze ati n'ibindi bisata byose umukenyezi atera imbere mu rumonge twaba tubona yuko abakenyezi akenshi arakora kugira ngo ubone ko yashyitse ku rugero aho muri imodoka kubaka mm. inzu agashika ku rugero rwo guhindura ibikorwa bari kurakora bigorana mm. intambamyi zihagaze ahanini ibintu ukora ubihabwa n'imana n'umutima wawe ukoze ikintu kiri mu ntumbero y'imana ndibaza yuko imana ikigutereza ko imbere ugasanga uri kuratera imbere cyangwa hari aho byanka nyine bivanye n'ibintu ukuntu bigenda birahinduka nk'ubu dufashe muri iki gihe muri iki gihugu cyacu ibintu byinshi byarahindutse novuga nk'ahanganye muri rumonge nko muri rumonge kenshi twari dutunzwe no ku kivuko ariko aho bagiriye ibintu byo kugara imbibe ntihagire urujya n'uruza rw'abantu rwinjira ibintu byibifungugwa by'ibidandazwa byinjira novuga yuko mu rumonge hagize ikintu gihinduka cyasubiye inyuma rwose mu buzima biturutse nk'uko onye tuvuga nimba ari korona imbibe zaciye zugara ntihagire ibintu by'urudandazwa bisubira kwinjira icyo tuvuga yuko cyoba cyarasubije inyuma igihugu cyo rwose mu bintu by'urudandazwa naho n'ahato n'abamama n'abagabo nabo nyine baciye basa n'abasubira inyuma kuko hariho akantu karahazi mu bisanzwe twotera kama abandi bakenyezi baje mu bintu by'urudandazwa ego nturonka byinshi ariko ibyo uhoza umwana ibyo wikenuza kumuhira wasohotse imana ntibikwima iraguha ukaronka ukuntu ushobora kubeshaho umuryango y'iwawe utagumye uteze amaboko ntunzwe n'imana elizabeth bamutazira mu madesanse aba muri karitsiye birimba umwuga wo gufungurira ingenzi awumazemo imyaka mirongo ibiri n'indwi ati kwiyungunganya ku mukenyezi n'iryo terambere ry'urugo akuboko k'umukenyezi mu kwiyungunganya icya mbere agira ubuzima bwiza mu rugo araronka ibintu biteye imbere mu rugo araronka utwombo twiza twiza arambara neza arafungura neza uza gusanga igihe umukenyezi yiyungunganya abana baguweho neza ubwo kwiyungunganya tuvuga tuti ikibanza cy'umukenyezi mu bikorwa byo kwiyungunganya mbega umukenyezi afise ikibanza ni iki ikibanza umukenyezi afise mu buryo bwo kwiyungunganya nibaza ko umukenyezi arazana iterambere muri kujya kwiyungunganya arashobora kugura parisere arashobora no kubaka amazu muri uko kwiyungunganya uno munsi uvuga ati nta desansi ikintu yishimira mu kiringo amaze yiyungunganya ni ikihe ikintu amaze gukora nibaza yaraguze parcelle dufashanije n'umugenzi twaraguze parisere twarubatse mu bisanzwe nuko kwiyungunganya tuguweho neza mbega nk'umunsi ukinyidoterera iki mu iterambere ry'urugo n'iterambere ry'igihugu uno munsi umukenyezi mu iterambere ry'urugo navuze ko umukenyezi atuma urugo rubandanya neza kuko umugabo arazana aka n'umugore akazana aka ubwo rukabandanya kugira umugisha urugo rukabandanya kugenda neza mu gihugu naho nyene umukenyezi yungunganya arazana iterambere mu gihugu kuko nk'ubu turariha amaobera abakenyezi tusanzwe twiyungunganya na leta nayo bikabandanya kugenda neza nshya nkoresha abakozi bagera ku cumi na batanu ndafise abagabo n'imisore bagera ku cumi na babiri ndafise n'abakenyezi batatu umukenyezi yunganya arashobora no gutanga akazi urumva nka mfise abakozi cumi na batanu ni benshi ubundi arashobora kwiyungunganya ijya agakoresha na mirongo itatu kwiyungunganya rero mbona ari ubuzima ku munyagihugu intambamyi n'amasoko mbuga nyamukuru zoba zihanze umukenyezi w'umurundi kandi wo uburyo nyakuyunguruzo babigize urabona nk'ubu intambamye zihari nk'igitoro ubu abakenyezi bashobora kugenda hirya no hino kurondera ubuzima ariko nk'ubu kubera igitoro kimeze gutya abakenyezi b'abadandaza usanga badashika kure iyindi ntambamye mu kwiyungunganya hariho abakenyezi ushobora gusanga bava mu gihugu binjira mu kindi gihugu ariko kandi ku bwa kovide naho kovide imaze kuba covid umuntu uca usanga umenga yugaraniwe mu gihugu ciwe adafise umwidegenzo mwiza wo kugendagenda ku bwa covid mu gihe yahora yiyungunganya tuvuga akagenda nko kurangura akaronka nk'igihumbi ibihumbi icumi hanyuma akaba yicaye atari karagendagenda kurondera kwa kuntu yahora agenda kurondera ubuzima urumva ashatangura gufata muri ka gatahe agashatangura kugafungura agaca umutahe kwingunganya k'umukenyezi gufise ikihe kibanza mu muryango gufise ikibanza kinini cyane kuko birafasha urugo kandi biratuma n'urugo rugira iterambere mm-hmm. iyo uturose birunganira n'umushinga nkawe wawe ufise iyo umukenyezi ateye imbere mu rugo biraheza bigafasha iki umuryango birafasha ibintu byinshi rwose mu rugo n'iterambere mu rugo rica rimera nk'iryiyongera birafise akamaro kanini nya mu rugo iyo umugore agize iterambere tuvuga iyo tuvuze kwiteza imbere kwiyungunganya uruhara rw'umukenyezi ikibanza cy'umukenyezi mu kwiyungunganya n'ikihe ngaha muherereye ikibanza cy'umukenyezi mu kwiteza imbere n'icyakirirya ntikuba kigaruka cyari cyiza yaba umuntu twarose umwobo ufatika uko gusha ikibazo cyiza kiguma kigaruka ari uko turose ifatiro ry'udufata mu mugongo kugira ngo iterambere ribandanye hariho amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana na cyane cyane uno munsi akaba ari n'amashyirahamwe y'abakenyezi hoba hari icyo iyo bamaze kubegera cyangwa imwe kumwe bamaze kuyegera nimba bamaze kuyegera hari icyo baba bamaze kubafasha icyo ntaradushikira bamwe bamwe ni mashyirahamwe ntaradushikira jewe nibaza ko intambamyi aho ihagaze hari igihe usanga afite agatahe gatoya muri kwa kuyungunganya iyindi ntambamyi hari igihe usanga adafise ububasha ku bw'umuntu bubakanye hariho abapapa usanga mu buzima badakunda ko abagore babo badandaza ngo bagere kure nko kuva ngaha akajya muri shine kuva ngaha akajya muri kenya ugasanga abapapa benshi ntibabikunze kwanza nko mu gihe giheza atari nk'ubu wasanga abadamu batemerewe kurondera ubuzima wasanga abadamu batemerewe kudandaza wasanga abadamu umengana abantu ko kujya kurima gusa ariko ubu navuga ati imana ishimwe bariko barabibona rero jeni baza ko no ku byo kubakana hari igihe usanga umugenzi abosha uwundi mugenzi we ntashike kure kubw'iyo mpamvu aho bavuga bati iyo umukenyezi atunze akagenda amahanga n'ayandi aradukana ingeso zitari nziza bigatuma na kwa kwiyungunganya atacu kuba kukumara urugo ibyo umuntu udakwiye ibyo nabyo nibaza ko ni umutima w'umuntu kugendagenda biratuma umuntu abona cyane biratuma umuntu yuguruka mu mutwe hari n'igihe bivana n'abo bigendana jewe nsanzwe nk'igijwe bibiri yivuga ngo umunyangeso mbi yononwa nziza je nibaza igihe ariko aragendagenda akagendana n'abanyengeso nziza abandanya kuba umunyangeso nziza arashobora guhinduka bivanye n'uko atanguye kuronka uburyo arashobora guhinduka bivanye n'abagenzi babi bahuriye muri urwo rugo muri urwo rudandaza ibyo bizana ingaruka mbi ku rugo kuko harashobora kugara nawe nyine akumva tubona agenda umuntu ariko ari umukenyezi w'ibyiyumviro arashobora kwiyungunganya azana iterambere mu rugo akabandanya kubaha umushinga ntaye we kuko umushinga ntaye niwe ashyizwe hejuru mu mutwe w'urugo kandi abakenyezi tubwirizwa kubaha abashinga ntahe nibaza ko ari umugore w'ubwenge avugwa na bibiriya yorondera akazana mu rugo iterambere kandi akabandanya kubaha umushinga ntahe no gusukiranya n'umushinga ntahe bahaye iby'umushinga ntayo yarondeye urugo rw'abo bantu bibaza ko rubandanya kuba rwiza cyane biravugwa yuko abakenyezi bataronka amakuru ku bijyanye n'amasoko iyo tuvuze amasoko ni abantu bajya guhiganirwa amasoko manini manini ngo bataronka inyungu ikwiye ko abakenyezi bataronka ayo masoko mwebwe ngaha mu rumonge zifashe twebwe ngaha mu rumonge nibaza kutaronka ayo masoko cya mbere ntabyo bamenya ikigira kabiri amashuri ikigira gatatu ugenda guhiganirwa ibyo ari uko ufise umutaho ukwiye ufise uburyo uza gusanga rero abakenyezi bo mu rumonge ari babandi nyene tudandaza amavuta tudandaza ubufu tudandaza utu turestora nyene ubona duto dutuku nyene nibaza rero uhavunanirwa kuja guhiganirwa ayo masoko bivanye nakagatahe nako nyene amadesitasiyo nk'uko kugira ngo abakenyezi batere imbere ku rugero rumwe n'abagabo rero abakenyezi barahurumbira ayo mashyirahamwe bagiye kurondera agatahe mugabo ingorane yo guhurumbira amashyirahamwe ni uko umenya ko utuye amahera yo mu ishyirahamwe muti rero umukenyezi kugira atere imbere ku rugero ubumwe n'abagabo cyo genda guturumadira umukenyezi kugira atere imbere ku rugezo rumwe n'abagabo ndabona ko ngaha mu rumonge iwacu kikigoye kuko hari abakenyezi usa gusanga badafise umwidegenje ukwiye aho haracari ikibazo hari abakenyezi uza gusanga atamenya uburyo bw'umugabo aho bubikwa hariho nk'umupapa ushobora gusanga afise konte ariko ugasanga umudame ntazi iyo konti cyangwa ugasanga umugabo afise uwo mahera umugore ntazi ko umugabo afise ayo mahera angana gutyo kwiyungunganya rero ngaha mu rumonge agahambwe k'umukenyezi kugira kungane no kumushinga nahe ndabona ko bikigoye hokorwa kwicara hamwe abo bantu bakaganira hama n'amashyirahamwe nyine akagenda ariyungunganya akagenda arafasha abantu mu byiyumvire kumbura abarundi bakagenda barunguruka mu mitwe jewe akamanotera abakenyezi nagomba kuvuga ko umukenyezi wese akirirwa yicaye ku mbuga yohaguruka akiyungunganya nawe batararunga umutahe munini agatanguza umutahe muto muto yogenda arakura buke buke agenda arikendwa buke buke mu byo yabuze mu rugo mu byambagwa mu gufungura mu gukora udutongo duto duto akagenda ararima ibyo byose bikunda mu gihe yahaguruse akaba ariko ariyungunganya rero icyo noterera ni uko umuntu wese ataratangura kubyumva akwiye kubyumva agatangura kwiyungunganya akadandaza akinjira mu mashyirahamwe abapapa nabo bagatanga umwidegemvyo ku bakenyezi abagabo bafite imitahe bagaha abakenyezi baba imitahe bakaberekeza hari igihe usanga umugabo azi kudandaza umugore atazi kudandaza akamwerekeza umugore wese agatangura kwiyungunganya usanga dufite ubuzima bwiza niyimpaye afsa benshi bita mama amina asanzwe akora mu buriro mu gisagara cya bujumbura avuga ko gukora kugira ngo urugo rutere imbere mpamina ati byose bivana n'umwete umutima n'ubushake kugira ngo umukenyezi ashobore guteza imbere urugo biravugwa kenshi yuko hariho ah, abakenyezi barindira yuko byose babikesha abo bubakanye ibyo hari ibyo urumva hari ibyo urabona aho ubaye ubisigura gute ego eh, jewe ubwakunda byumva eh, urugo mu ni babiri eh, ari umuntu umwe biragoye n'ibi bihe turimo abakera bo bo wasanga umugore agiye nko kurima ugabona akajya kurondera ubu naho umva nta gutoranya akazi akazi kose umukenyezi yokora kugira umuryango utera imbere basangire hamwe n'umufasha wiwe komsa urugo nyene rutera imbere abana baronka ukuntu babaho neza mwese mukabaho mu mutekano mama mina mina mutubwira mumaze igihe kingana iki mwiyungunganya mwiyungunganya mu biki bimaze kubateza imbere ku ruhe rugero e, igihe tumaze tuyungunganya uvuga ko ari ikintu cy'imyaka itari mike kuva turi kumwe n'umufasha wanjye gushika n'iyi saha haraciye nk'imyaka hafi mirongo itatu n'itanu gutyo numva ndakora ako kazi kanje ka resitora eh, tugafashanya mu kwigisha abana ubuzima bundi busanzwe bwa misi yose eh, kandi ndabona ko biteye imbere rwose n'abana bamwe barayejeje amashuri abandi baragiye mu gwabo umva iryo ryose n'iterambere muri kino gihe eh, haravugwa ubukene mu gihugu mbega iyo umukenyezi yicaye mu rugo ntagire icyo akora biraheza bikagira izihe ngaruka ku muryango umukenyezi ataca akora birazana ingaruka mbi cyane mu rugo kuko amabezwe ni menshi rwose kandi anazimbye umva birashobora gutera no kutumvikana entrevu mbega hagati y'umugore n'umugabo ikiyago ku bijyanye no kuyungunganya cyo biciye yaga gute boshyira hamwe gute ukuntu bufashanya umugore n'umugabo mu kiyago cyane cyane muraba uvuye mwese umwe akereka uwundi imigambi yiwe n'uwundi akereka uwundi imigambi yiwe n'icyo acaronka gusa mugaca mushyira hamwe cyane umwereke je nibaza ko bidaheza ngo byubake neza uca eh, usanga umwe aca yiyumvira nabi uwundi uwundi nakiyumvira uwundi nabi hama wumva ni kwa kutumvikana kutamera neza ugasanga urugo rubaye nabi uno munsi hokorwa iki kugira ngo umukenyezi ashobore gutera imbere ku rugero ruboneka eh, aho hoho biravana n'uburyo uba ufise imba ari umugore imba ari umugabo wumva ari umugore nawe nyine ntikibuza ko umuryango ushobora gutera imbere umuryango wiwe umugabo akabona ati turi kumwe n'umugore turaraba umuryango reka tubwire uku e, wumva ari umugore abigize n'umugabo araba afyeya kandi akishimira ko yaronse umugore nyene w'umutima mamina birakunda kuvugwa kenshi ngo iyo umugore ateye imbere agasumbya uburyo umugabo ngo aca muganza aho uherereye hari ibyo urabona hari impanuro utanga oya oya oya oya ibyo onye kirazira kikaziririzwa kugaya umugabo kubera ngo umurushe ubushobozi iba ari nkeya iba ari n'akarorero kabi kubana kuko abana cyane cyane nibo baca baraba inyifato y'imuhira ubakeneye nabo bagira akarorero keza imbere umukenyezi ashobora kwiyumvira gusuzugura umugabo ibyo nimba hariyo babigira aba nyine atandira afise mu bisanzwe umugabo ni ukubaha uko ari kose biranashikana usanga hari abagabo bataha mu bijyanye no kwiyungunganya k'umukenyezi mubaha impanuro yihe njyewe impanuro notanga icya mbere ni ukwizerana ikindi ikindi numva novuga ni nukushiramo gutyo nyene tagize ibintu vya byo kunyegezanya byo gushaka kwigungira kw'ibintu ukaba uvuye imbere y'uwundi hama mukubaka rukaguma gutera imbere k'umukenyezi mu gihe cya none ahanini ngo koshingira ku kiyago hagati y'abubakanye Farida Ndirahisha akora akazi ko gutuma abakenyezi baberwa mu gusuka imishatsi kuboza inzara n'ibindi hagati mu gisagara cya Bujumbura kubwiwe ngo ntacobuza k'umukenyezi umukenyezi atera imbere ku rugero rumwe n'abagabo mu gihe ashize amanga agakora atiziganya jewe nitwa ndirahisha farida ndirahisha farida mu mirimo ya misi yose usanzwe ukora yo kwiyungunganya ukora akazi ko gusuka imishatsi abakenyezi mbega utubwira ikibanza cy'umukenyezi mu iterambere ni ugufata urugo neza ugafata wo mubakanye neza nk'umukumire ugafata abana neza nibaza ko ari ibyo no gutunga ibintu byo mu rugo nyine ukabifata neza neza nyine kuko turavuga iterambere ry'umukenyezi yiyungunganya ku bwawe kwiyungunganya ku mukenyezi bifise akahe kamaro oh bifise akamaro kanini kubera birafasha n'umuryango bifasha eh. adatera imbere ku rugero rumwe n'umugabo ndakubwire mhm. ntubona kuri icyo kintu hariho ukuntu umukenyezi atera imbere kurusha umugabo mhm. nibyo biriho ubu unye kwanza washaka ndakubwire ubu unye umukenyezi bavuga ngo umukenyezi ntashobora kubaka umukenyezi ntashobora gutera imbere mugabo ubu benshi abakenyezi baragura imiduga barafise amakwasiteri akora akazi barafise amazu barubaka kubaka n'amayetaje we nubona ko abakenyezi bateye imbere fred twarateye imbere eh. abakenyezi batarajijuka abo bakenyezi rero batarajijuka nibagira akantu k'agashyirahamwe Hari abakenyezi bagira amashyirahamwe bakaza kuri ayo mashyirahamwe ku bwinshi cyangwa bamwe bamwe bakarondera nko kunye turi ko turakora turigisha n'abakenyezi gukora aka kazi k'iwacu aka kazi k'iwacu turabigisha bakamenya tukabereka ingene bakora mu nyuma nabo bakiteza imbere mu miryango yabo Nino ngaha kino kiganiro isanganiro ry'imiryango cuno munsi kigarukiye ikiganiro gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Search for Common Ground mu mugambi waryo tuyage ku imfashanyo y'uburyo itangwa n'ishirahamwe ry'abanyamerika USAID shale Makoto ndabakengurukiye nkengurukira nabo twasangiye ikiyago naho ubutaha umunsi nk'uyu nk'aya mango cyari ikiganiro